บุ๊กทูสองดอยสสมาชิกครอบครัว familia ปู่ตา o avô ย่ายาย a a v เขาและเธอ ele e ela พ่อ o pai แม่ a mãe เขาและเธอ ele e ela ลูกชาย o filho, ลูกสาว a filha, เขาและเธอ ele e ela, พี่ชายน้องชาย o irmão, พี่สาวน้องสาว o irmão. เขาและเธอ ele e ela ลุง อาน้า o tio ป้า อา นา a tia เขาและเธอ ele e ela เราเป็นครอบครัวเดียวกัน Nós somos uma família ครอบครัวที่ไม่เล็ก A família não é pequena ครอบครัวใหญ่ A família é grande